بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alloh subhanahu va taolo mana shu muborak qadr kechasida qilayotgan duolarimizni, ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Inshaalloh mana bugungi tayyorlagan mavzularimiz oxirgisi bu mana shu jannatga oshiqlar yoki jannatning ba'zi fazilatlari haqida, sifatlari haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Bir kishini uyiga mehmon kelsa, u mehmonni albatta sohibi bayt uyni egasi hurmat qilishlikka harakat qiladi. Hurmat qilishlikka harakat qiladi. Dalili mehmonxona degan uyga olib kiradi. Taxcha degan joydan hech qachon boshqa odamlarga solinmaydigan ko'rpa to'shaklarni olib soladi. Va o'zi yeydigan ovqatdan ziyodaroq ovqatni qiladi. Qo'yingki, ana shu uyga kelgan odamni mezbon hurmat qilishlikni xohlaydi. Endi bu mezbon qanchalik shuni yoqib qo'yaveringlar, ventilyatorlarni o'chirmanglar. Sohibi bayt qancha karami keng, qancha qo'li katta, qo'li bir uzun, qo'lida dunyosi katta bo'lsa, kelgan mehmonni shunchalik hurmat qila oladi. Birodarlar, jannat Alloh taoloning mehmonxonasi. Jannat bu lug'atda bog' degani. Jannat bog' degani. Jannat bu har bitta mo'minni orzu qilgan, borishligini qasd qilgan va harakatlarni bir nihoyasi bo'lgan, maqsadini oxiri bo'lgan joy bu jannat. Hammamiz jannatga borishni xohlaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilayotgan ekanki, Alloh azza va jalla odam bolasini yaratibdimi? Albatta unga ikkita joy tayinlaydi narigi dunyoda. Bittasi albatta do'zaxdan bo'ladi, bittasi albatta jannatdan bo'ladi. dunyoda jahannamdagi uyini vayron qilib, jannatdagi uyini obod qilganlar jannatga boradi. Va dunyo hayotiga berilib, dunyodagi uyini obod qilish uchun jannatdagi uyini vayron qilib, dozoqdagi uyini obod qilganlar dozoqqa boradi. Ana shu dozoqqa tushib, jannatdagi joyini qoldirib qo'ygan kishilarning joylarini jannatga kirganlar meros qilib olar ekan. Birodalar, har bittamiz uchun jannatda va jahannamda joy bor. qaysinisini tanlashligimiz o'zimizni ixtiyorimizda. Albatta, jannat hammani orzu qilgan joyi, lekin u yerga borishlik mashaqqat. Jannat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi 100 daraja degan. Bizni til bilan aytganda 100 etaj deyilgan. Bandalarning qilgan amallari qancha bo'lsa, jannatdagi ularni egalladigan darajalari ham mana shunday belgilanadi. Daraja dedik. Daraja degani yuqoriga ko'tariladi deyiladi. Darakot degani chuqurga. Jannatda darajalari bor, yuqoriga ko'tariladigan, jahannamda darakot chuqurlari bor. Chuqurga tusha olsammi yoki yuqoriga ko'tarilishlikmi? Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib bo'lgandan keyin Jibril alayhisalomga borib jannatni ko'rib keling dedi. Jabroil alayhisalom jannatni ko'rib u yerdagi ne'matlarga guvoh bo'lgandan keyin kelib aytdiki, Alloh azza va jalla qas izzatinga qasam, jannatingni biror bir kimsa sifatini eshitmas ekan, albatta unga kirishga harakat qiladi va hamma jannatga kiradi. U yerda zo'rligidan dedi. So'ngra Alloh taolo jannatni makorih insonga yoqmaydigan amallar bilan, nafsini sindirish kerak bo'lgan ishlar bilan, insonga og'ir bo'lgan amallar bilan o'rab qo'ydida, endi borib ko'rib kelingchi dedi. borib jannatda o'rab turgan makruh bo'lgan insonga yoqmaydigan amallarni ko'rib turib Parvardigor jannatingga hech kim kira olmaydi dedi. Haqiqatan qarangda, bizni jannatga olib boradigan qaysi ishni tashlamang albatta bizning nafsimizga yoqmaydi. Alloh azza va jalla jahannamni yaratdi va Jibril alayhisolamga borib ko'rib keling dedi. Jahannamda borib ko'rdi va kelib aytdiki, Parvardigor, jahannam menga hech kim tushmaydi dedi. Chunki u yerdagi narsani eshitsa hech kim borgisi kelmaydi dedi. So'ng Alloh azza va jalla jahannamda insonga yoqadigan shahovatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi ko'rib kelingchi dedi. Ko'rib kelyaptiki, Parvardigor do'zaxingga birorta odam tushmay qolmaydi dedi. Huffatil jannatu bil makarih va huffatin naru bil shahovat. Jannat insonga yoqmaydigan narsalar bilan o'ralgan, jahannam insonga yoqadigan narsalar bilan. Islom hukmlarini qarangda, ko'ngingizga yoqqan ishni qilaveringda. ko'ngliz kustagan ishni qilib olingda boradigan joyingiz tayin. Va aynan ana shu nafsingizni sindiringda nafsin fa alhamaha va Nafsni Alloh taolo shunday yaratdiki, yaxshilik ham qila oladi, Alloh ilhom bergan, yomonlik ham qila oladi. qod aflaha man zakkaha. Nafsini poylagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan, nafsini xor qilgan yutkizdi. Oddiy arifmetika. jannat eshigini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib taqillatadi. Hadislarda keladi, jannat eshigini birinchi bo'lib men qoqaman dedi Rasululloh. Shunda jannat qo'riqchisi Rizvon farishtasi kim deb so'raganda Rasululloh o'zini tanitganda sizdan boshqasiga birinchi bo'lib ochmaslikka buyurilganman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni eshitib turgan, aytib turganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shunda men yoningizda bo'lsam, dedi, Shunda siz albatta meni yonimda turasiz dedi. Ana birodarlar. Ana nimani quvgan ular. O'shanda yonimda turasiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummati kiradigan bo'lsa, ummatidan birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq kirar ekan. roziyallohu anhu. Jannatga avval kiradigan 3 kishi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi shahid, ikkinchisi afif mutaafif, uchinchisi ibodatni chiroyli qilgan va qo'l ostidagi kishilarga dinni nasihat qilgan kishi deyildi. Birinchisi shahid tushunarlik. U joni chiqishligi bilan jannatga kiradi u. Ikkinchisi afif mutaaffif. Shu zamonamizda shu sifatdan ancha kam bo'lib qolganda iffat degan narsa. Iffat degani bu birovni qo'liga qaramaslik. Birovga dardini aytmaslik. Bu kamda hozir ikkita odam to'plandi, bir ikkinchisiga albatta nima qiladi? yo mol ovqat yemay qo'ygandan shikoyat qiladi, yo xotini kelmay ekandan shikoyat, yo bo'lmasa hech bo'lmasa eng kamida nimadan shikoyat qilamiz? Ishlar yuvushim ekanligidan shikoyat qilamiz. Dardini birovga aytmagan, dardini faqat Allohga to'kib solgan banda afif bo'ladi, iffatli bo'ladi. Shu odam jannatga kiradigan ikkinchi odam bo'lar ekan. Uchinchisi ibodatni zo'r qilgan va qo'l ostidagilarga dinni nasihat qilgan. Nasihat xususida. Nasihat Alloh uchun, payg'ambar uchun, kitob uchun va ummatul muslim va ummatihim deyiladi. Bir musulmon ikkinchi musulmonga qilgan nasihati Allohni va Rasulini eslatmasa, jannatni, dozoqni eslatmasa, nasihat qilmay qo'yursin. Ya'ni sizni menga beradigan nasihatingiz Allohni eslatmayotgan bo'lsa, menga nasihat qilmay qo'ying, birodar. Chunki sizdagi kalla menda ham bor. Sizdagi tajriba menda ham bor. Shuni nasihat qilingki, Allohni eslatsin sizning nasihatingiz menga. senga sayilman sen chek nasihatmi bu ham sen chekma sen ich nimasi ozroq bu ham nasihat lekin u nasihat emas shu nasihatingiz Allohni eslatsangiz nasihat ekan jannatga kiradigan 3 kishi mana shular bo'ldi jannatga Mana hali sifatlar haqida keladi bir 20 ta band qilib belgilab chiqdim. Alloh qodir qilgancha sizlar toqatinglar ko'targancha o'qib beraman. Chunki buni bu yog'iga mendan keyin bir mavzu yo'q. Shuning uchun mana shu qo'limdasizlar hozir. Qancha gapirsam sabr qilasizlar. Alloh taolo tabassum qilgan ekan. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida ham gaplashamiz. Birinchilarni hal qilib oldik. Rasululloh kelar ekan, mana shu 3 ta odam kirar ekan. Jannatga oxirgi bo'lib oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam haqidagi aytilgan hadisda aytib turib, Alloh taolo jannat jahannamdan bir bandani chiqarar ekanda, hali kishi jahannamni o'tidan o'maylab, o'maylab zo'roq qochib qolar ekan. O't bir olib, bir olmay o'malab chiqib, jannat o't yetmay qolgandan keyin qarab turib, sendan meni saqlagan Allohga hamd sano bo'lsin. deb xursand bo'lib turganda Alloh azza va jalla chiq, kim jannatga der ekan. Hali banda jannat oldiga borib, endi men hammadan keyin qoldim. jannatda menga joy qoldimikin deb turib eshigini tagidan qaytib yuborar ekan. Parvardigor, jannating to'lib qolibdiyu yu Hamma joyini olib bo'libdiyu yu desa, senga dunyo podshohlarini boyligichalik, yer yuzidagi mulkchalik mulkdan teppa tengi bersam rozimisan der ekan. mislahu mislahu mislahu 5 marta aytar ekan. Dunyodagi podshohlarning mulkiga 5 barobar yetsam yetadimi senga desa, hali banda Parvardigor atastahziu masxara qilyapsan meni degan ekan. Deb turib, shu yetadimi deb turib Ibn uh, Ibn Mas'ud to'xtab olgan ekan. Kulgan ekan. Sahobalar hayron bo'lsa, nimaga nimaga kuldingiz deb so'ramayapsizlar mendan desa, nimaga kuldingiz desa, Rasululloh kulgani uchun kuldim deydi. Shu hadisda aytyapti turib. indamay tursa, ha nimaga Rasululloh kulgan ekan so'ramaysizlarmi desa, ha nimaga Rasululloh kulgan ekan desa, Alloh kulgan ekan shu bandani shu so'zi uchun. Tabassum qilib kulgan ekan. Rasululloh shunday tabassum qilgan ekan, hatto og'iz tishlari ko'ringan ekan. Ya'ni hech narsa olmagan bandasi jannatga kirganda shuncha shuncha narsa aytadimi desa, haliga bizni tilda hazlashyapsanmi deganda ishon qaramasdan aytganda Alloh taolo kulgan ekan shu bandasini qilgan ishidan. Bu jannatga oxirgi kiradigan kishi. Jannatga kiradigan bandalardan mana katta qissalar bor bu bugungi darslarda labasa bugun inshaalloh odam ko'pligi uchun qaytarib ko'ramiz. Alloh taolo mana rivoyatlarda keladi Musa alayhissalom jannati bandalaringdan hech narsa olmaganiga nima berasan? Ya'ni hech qancha ne'matni olmagan, eng oz olgan bandangga nimani berasan desa, Alloh azza va jalla aytar ekan, bir bandani Alloh jahannamdan chiqarar ekan. haligi bandani jannat yoki do'zax bo'lmagan o'rtaga qo'yib turganda hali banda aytar ekan, menga Alloh hech kimga ko'rsatmagan karamini, marhamatini ko'rsatdi. Mendaqa baxtli odam yo'q der ekan. Roziman der ekan shu holatiga. Chunki jahannamda azoblanyotdilar. Shunda Alloh azza va bandasini bir erkalatib, jannatdan bitta daraxt chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan. Ko'z yotadigan joyga. Banda hali bir daraxtga qarar ekan, bir turgan joyga qarar ekan, Parvardigor o'sha daraxtni berdir ekan. Uni mevasidan iman, suvdan ichaman, salqinda o'tiraman desa, banda uni bergandan keyin yana ber deb so'ramikinsan desa, Parvardigor so'ramayman der ekan. Bitta o'sha daraxtni ber, yalinar ekan Alloh taolo berar ekan. Hali banda endi rozi. Endi hech narsa so'ramaydi. Haqiqatan so'ramaydi. Yuragiga tushib qo'ydi. Alloh azza va jalla undan yaxshiroq jannatni bir daraxtni ko'rsatib qo'yganda, Halibanda o'zini daraxtiga qarar ekan, hali daraxtga qarar ekan, Allohga so'z berib qo'ygan. Endi uyat so'raganida ekan, lekin so'rar ekan. Birodarlar, Allohdan so'ramay qo'ysa achchig'i kelar ekan. So'raveraylik. Million bergan bo'lsa, million so'raylik. 10 pora bergan bo'lsa, 10 pora so'raydi Qur'onda. So'raveraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar so'rab charchab ketasizlar, lekin Robbilar eshitib charchamaydi deydi. Yalinib turar uni ham berar ekan Alloh. Endi hech narsa so'ramayman desa, jannatni qizil darvozasini oldida bitta daraxt ko'rsatar ekan. Yani jannatni darvozasini ham ko'rsatib qo'yar ekan unga. Hali banda Parvardigor deb yana yalinar ekan, "Ey banda, hech narsa so'ramayman deding-ku." desa, Parvardigor deb yana yalinar ekan, "Karim zot nimaga ko'rsatyapti uni?" Beray deb, so'rasin deyapti. Nimaga Alloh bizga jannat sifatlayapti? So'ranglar, beraman deyapti. uni bergandan keyin jannatni darvozasi, qizil oltindan bo'lgan darvozasini oldida turib, jannatiylarni ovozlarini, jannatni hidini, haroratini his qilgandan keyin Parvardigor endi kirsam der ekan. Alloh azza va jalla kirgizar ekan, so'radir ekan. Menga mana bu, senga o'sha, menga mana bu, so'ra. So'ragani senga, senga insonning aqli to'xtab qolar ekan. Insof qilib hisob kitob qilib ko'ringda. So'rang-da shu 5 ta barmog'ingiz bilan o'zi kifolanadi. Siz aqlingiz shu 5 dan u o'tmaydi. Mana bo'lsa, mana bo'lsa u to'xtab qoladi. Endi nima so'rasam ekan? Insonning aqli to'xtab qolganda rozi bo'ldingmi bandalar ekan? So'raganingga 5 barobar, 10 barobar deganda Musa alayhisalom Parvardigor bu hech narsa olmagan banding shuncha narsa olsa. Ha sal dadilroq olgani nima oladi desa, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonning aqli bovar qilmaydi dedi. Bu hech narsa olmagan edi. Jannatni 8 ta eshigi bor deyiladi hadislarda. Ro'zadorlar eshigi, namozxonlar, sadaqa qilganlar, Alloh yo'lida infaq qilganlar, har bir kishini, har bir kishini ana shu aytilingan 8 sifat sifatdan bittasi bo'lsa, o'sha sifat bilan o'sha eshikdan chaqirar ekan. "Ey palonchi ro'zadorlar, kiringlar bu yoqqa" der ekan, inshaalloh. "Ey palonchi namozxonlar, kiringlar bu yoqqa" der ekan. Bitta odamda 2 ta yoki 3 ta sifat jamlanib qolar ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq, yo Rasululloh, sakkizta eshikdan chaqiriladigan odam bo'ladimi bitta o'zi?" desa, "O'sha kishi siz bo'lasiz" degan ekan. Abu Bakr boy bo'lgan. Abu Hurayra kambag'al bo'lgan. Abdurrahmon ibn Auf milliarder bo'lgan. Bilal Habashiy qoraqul kambag'al bo'lgan, lekin bir xil zo'r yashagan hayotda ular. Chunki ularni bir-biriga bergan qadri pul bilan bo'lmagan. Mana domla aytib o'tdi bugun mana hozir sahobalarni ba'zi tobiin hayotini. Ko'ring, xalifaga bermagan qizini xalifaga quda bo'lmasdan bitta kambag'al uyi ham joyi ham shu balosi yo'q bo'lganiga nima qilyapti? Ularni o'lchovi to'g'ri bo'lgan. deb bo'lish kerak bo'lsa o'lchov. Biz bunday qilib olganmiz. Chiqmayapti bizniki. Bizniki chiqmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislar sahih hadislarda keltiriladi, kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib an la ilaha illalloh إلا la sharika lah va له anna muhammadan abduhu va ورسوله desa shu kishi uchun jannati 8 ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kiradi deyildi. Ya'ni torat qilganda matiga suv yetmay, mati qolib ketmaydi. Tahorat olganda chig'anada qarab qo'yinglar birodarlar. Ana shu farz bo'lgan azrodan bittasi chig'anag'imi? Chig'anag'i gacha deganda nima qilamiz biz? Chig'anag'i tushunamiz. Bizga chig'anag'i bilan deyish kerak. To'g'rimi? Yuzimizni yuvganda qaraylikda, ayniqsa ham mana mashatini yuvadi. Birodarlar, tahorat tahorat bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Hadisda kelishicha, tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta. Kimimiz esimizga keladi shu narsa. Birodarlar, mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik. tahoratni mukammal qilasiz. Bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Jannatni sakkizta eshigi ochiladi, xohlaganidan kir deyiladi. Ajal, qanday o'lib qolsa shu paytda. Namozga yirib ketay o'lib qolsa. Jannati tuprog'i miskdan bo'ladi. Mushki ambar deymiz-ku biz mana, yoqamizga surkayapmiz, atir qilib surkayapmiz, mush bu turpog'i shunaqa bo'ladi. Tasavvur qila olamizmi? Tasavvur qila olmaymiz. Mana qarang. Alloh azza va jalla ma'la aynun rot va la uzunun samiyat va la xatara Bali bashar. al qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonni uni ko'rgan ko'z yo'q deyapti. Eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi deyapti jannatda. Ha nimaga uni sifatlab beryapti bizga? Anhollarda asal oqadi, sharob oqadi, oq bo'ladi, hidi manaqa bo'ladi, xurlar bunday bo'ladi, sifatlayapti. Lekin hadisda qarasangiz, insonda aqli bovar qilmaydi deyapti. Lekin sifatlab beryapti. Hech ko'rganmizmi shuni? Bitta misol. 2 ga kirgan, 1 1/2 kirgan bolangiz o'malab ketyapti spiralga yoki termosdagi qaynoq choyga. 10 ta so'z bor. Shu bolani qaytarish uchun kuyasan, ehtiyot bo'l, joni achishadi, o'y ehtiyot bo'l. Biz nima deymiz? Papa deymiz. Chunki ana shu bir yarim yashar, bir yashar bolamiz papa degan so'zni tushunadida boshqa 10 ta so'zni qabul qilmaydi. uni aqliga yarasha gapni gapirsangiz tushunadi. Alloh bizga jannatni biz aqlimiz tushunadigan so'zlar bilan ta'riflab beryapti. Lekin kayfiyati qana bo'lishini Alloh biladi yana. Tushundingizmi? Ko'zi bunday bo'ladi, rangi bunday bo'ladi, figurasi bunday bo'ladi deyaptimi? Demak, biz tushunadigan so'z bilan tushuntirib beryapti, sodda so'z bilan. Lekin asli qanaqa bo'lishini Alloh o'zi biladi. Demak, anhorda sut oqadi deganda biz chuqurni tushunamiz, sut deganda suyuqlikni tushunamiz, oqishini ko'ramiz, lekin asli qanaqa bo'lishini hali Shuning uchun hech qachon hadis, oyat bir-biriga mutanoqis qarama-qarshi kelmaydi. Inson aqli bovar qilmaydi, bovar qilmaydi. Uni borganda ko'ramiz inshaalloh. Shunda o'tirib gaplashganimizda inshaalloh ala sururi mutaqobilin deydi. Jannatlar bir-biriga so'riladi, bir-biriga ro'barama-ro'bara o'tirib gaplashadi deydi. Alloh nasib qilsin hammamizga. Jannatdagi qasrlarda sifatlari ketadi. Jannatda shunday bir qasrlar bo'ladi, deydi Rasululloh. Ichida turgan odam tashqaridagini ko'radi, tashqaridagi ichkarisini ko'radi deydi. Prozrashni deymiz biz. U yana biz aqlimiz tushunadigan so'z u prozrashni akalar. Kayfiyatini kim biladi? Kim bo'ladi u qasrda? Taom yedirgan, so'zini muloyim gapirgan, ro'za tutgan, odamlar uxlaganda namoz o'qiganlar tayyorlangan jannat hisoblanadi. Tushunarlimi? Mana to'rtta sifat aytilyapti. Taom yedirgan, so'zini muloyim qilgan, roza tutgan, odamlar uxlaganda tik turib namoz o'qigan. Ikkitasini qilyapmiz hozir. Biram-biram odamlar uxlayapti. Ular uyg'ongan emas, ularda hayot uyqu o'zi. Biram-biram odamlar ko'zi ketyapti uyquga birodalar mana. Taom yedirdi kim? So'zlik muloyim qildi kim? Roza tutdi kim? Odamlar uxlaganda namoz o'qidi kim? Qiyinmi? Qiyin. O'shuning uchun jannatga olib kiradida bu ish. Agar jannatga olib boradigan ish oson bo'lganda, hubbat huffatil jannatu bil makarih deb aytdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jannatilar uchun tun kun bo'lmaydi. Mana qorong'i bo'ldi. Qorong'i bo'lib yorug' nima deymiz biz? Bir kun o'tdi deymiz. Jannat unaqa bo'lmaydi. Kun o'tgani qadam bilamiz. Hadislarda keladi, Allohning arshiga parda tortilar ekan. Shunda jannati yorug'ligi bir o'zgarganda, ha, tun bo'pti deb qo'yilar ekan. Chunki uyqu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'limni ukasi deydi. Jannatilar o'lmaydi, jannatilar uxlamaydi deydi. Uxlab orom oladiganlarimiz bor-ku. 24 soat uxlaydiganlar bor. Ya'ni yaxshilab yeb oling, hiylar qolmaysiz, yaxshilab uxlab oling. Bir uxlab qayga borasiz? U shomga turar edi bir uxlab, faqat peshin bilan asr borda turish kerak. Birodalar, ko'p uyqu yaxshilikning belgisi emas. Allohu la ilaha illohu val hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Allohda uyqu ham olmaydi, mudroq ham olmaydi. Nimaga uxlaymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Nima uchun yeymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Yashash uchun yeb, yeyish uchun. Ya'ni ozgina dezan ochib olinglar-da. O'sha eshikni derazani tagidagilar jina sabr qila Alloh uchun bir yarim minut ochib qo'yinglar, havo yangilar Hammasini ochinglar narigilarni ham. Ochinglar sizlar ham. Ahurayinlarga ham boramiz. Jannatning mevalari yaqin. Qutufuha daniya deydi Alloh taolo. Mana ana shu Haqqa surasida keladi. Ular ana shu tilladan bo'lgan so'rilarda, ipeydan bo'lgan bolishlarga yastanib yotganlarida daraxtni mevalari shoxlarini egib o'zi kelar ekan. Hattoki qo'lini Bunday o'tirib uzatishlik ham mehnat ekan birodarlar. Shu mehnat ham bo'lmasa ekan jannatda shoxini tutib o'zi kelar ekan birodarlar. Ana qada rohatni izlash kerak. Ana qayeri uchun tarbiyali ko'rish kerak. Qo'lingni uzatish ham ish ekan u. Subhanalloh. Va zillin mamdud soyasi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, jannatda shunday bir daraxt bor deydi. Uni soyasida ot mingan kishi choptirib 100 yil yugursa, soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. 100 yil yurganda otliq odam soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. Bu tasavvur qiling, zillan zolila deydi. Soya ustidagi soya. Birodarlar, mana o'zimizni shu kunduz sovutishlikka chiqargan konditsioner degan narsamiz bor. 30% foyda bo'lsa, 70% ziyon. Uchun tekka emas, salomatchilikka ziyon. Lekin majrun toldi soyasida ariqni bo'yida o'tirganmisiz? bahti ustida bak, bahti ustida bak, salqinni ustida salqin, salqin ustida salqin. Daraxtaydagi havoni tasavvur qilamiz. Alhamdulillah biz shunaqa bir o'lkada yashaymizki, bizda to'la fasl bor. Qorni gapirsa ham tasavvur qila olamiz, yomg'irda ham, issiqda ham, sovuqda ham. Shunaqa mamlakatlar bor. O'sha hajga borganimizda bir arab savdogar gaplashib qoldi. Sizlarda deydi, salqinlari katta-katta daraxtlar bo'lar ekan, deyapti. Qarang, bu ne'matni biz ichida tug'ilib yashaganligimiz uchun qadriga yetmaymiz. Ularda shu xurmo daraxtimi? Salqini cheklangan. Bizda katta-katta chinorlar, katta-katta baqaterelarimiz bormi? Buni salqini qadriga yetmaymiz ekan. Arg'imizda suv oqadi, qadriga yetmaymiz ekan. Demak, jannat salqini shunday bo'ladiki, bitta daraxtni 100 yil chavandoz kesib o'ta olmaydi. Jannat yuqorida dedik. Jannatga ko'tarilishlik mashaqqat. Pastga tushishlik juda ham oson. Mana aytdik, kishini jannatda ham, dozoqda ham joyi bo'ladi. Dunyoda bittasini obod qilib, bittasini vayron qiladi. Bu o'zining ixtiyorida bo'ladigan narsa. Mana endi jannat birodarlar, siz bilan biz qilgan ishni mukofoti emas. Tushunmadinglarmi? Bir odamni tomini yopib bersangiz, sizga pul beradi. Bu pul tomini yopib berganingiz evaziga. Endi jannat sizni qilgan amalingizga berilmaydi. Siz Allohga o'tkazib haqdor bo'lib qoluvdingiz, sizga jannatni berdi emas. <coughs> Agar Alloh bandalarni qilgan amallarini taroziga qo'yib o'lchasa, birorta odam jannatga kirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, jannatga hech kimi qilgan amali kirib ketishlikka kifoya qilmaydi dedi. Yo Rasululloh kishi dedi, meniki ham dedi. Shuning uchun birodarlar, bu o'qigan namozimizga, bu o'qigan Qur'onlarimizga baho berib o'zimizdan ketib qolmaylik. illa an yataghammani Allohu bi rahmatihi. Meni Alloh o'zini rahmati bilan qamrab olgandan keyin jannatga kiraman dedi. Agar Alloh jannatga kirgizgan bo'lsa, Alloh fazl ko'rsatdi, marhamat ko'rsatdi, rahim qilib kirgizdi. Endi agar Alloh do'zoqqa solgan bo'lsa, zulm qilmadi, adolat qildi. Demak, jannatga rahmati bilan kirgizadi, jahannamga zulm qilib emas, adolat bilan kirgizadi. Agar Alloh hammani qilgan amalini adolat bilan hukm chiqarsa, hamma jahannamga tushadi. Mo'minlarga adolat qilmas ekan, kofirlarga adolat qilar ekan. Lekin bu adolati jahannamga tushishligiga olib boradi. Mana jannatiylar haqida gapiradigan bo'lsak, hadislarda keladi, jannatiylarning bo'yi otasi Odam bo'yida bo'yidaqa 60 metr bo'ladi deydi. Yoshi erkaklarni 33 yoshda deyiladi. 33 yoshliklar Ko'rib qo'yinglar yoshinglarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatiylarni surati Yusuf alayhisalomdaqa chiroyli bo'ladi hammasiniki. Ovozlari Davud alayhisalomnikidaqa shirin mayin bo'ladi deydi. Birorta xunuk inson bo'lmaydi, birorta bir ovozi xunuk kishi bo'lmaydi. Hamma bir xil chiroyli suratda kiradi. Jannatiylarda quvvati har bitta kishiga moncha-moncha xur beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurlar haqida gapirsa, sahobalar, "Ya Rasululloh, kuchimiz yetarmikin deganda har bitta kishiga dedi Rasululloh 100 ta erkakda quvvati beriladi bu yerda dedi. Xijolat qilmaydi Parvardigorimiz. Chunki birodarlar, jannatda mevaga qo'l uzatishlik ish ekan u. Alloh shu problemani ham hal qilib qo'yibdi-yu, bu problemani hal qilmaydi deysizmi? Birodarlar, ana qayga intilish kerak. Ana uy quryapsiz. Qurdingiz, 30 ga kirib uy soldingiz. Necha yil yashamoqchisiz shu uyda? choplayotgan pulingizni qarang. Yana bir 20 yil yasharsiz. Boring 40 yil yasharsiz. 40 yil yashaganingizga 40 ming dollar sarflayapsiz. Yana 1 yildan keyin u moda eskib qolyapti. Oxiratdagi yuzga qancha sarfladingiz? Qabringizga. 30 yil o'qib o'qibsizmi qo'limda dedi bir olim ekan Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'maraganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qibdi, o'qibdi va o'qibdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqini Allohning qo'lida ekan, ham qilmadim deydi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minun ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagiga xursand, Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik yesa, xafa bo'ldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagiga xursandchilik yesa, menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nimani o'rgandingiz? Har bitta kishini do'sti bo'lar ekan deydi hali shagit aytyapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'st emas ekan deyapti. Ishonaveringlar, chiqasi do'st emas. Chunki bu do'stlar qabr ustida turib, ustiga turpoq tortib qo'yib yoradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kirar ekan, ko'prikda oldi turar ekan, tarozda turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rdan so'ragan. Keyingisi-chi? Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim deydi. Keyingisi shi, har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyimni obod qilishga harakat qildim. Qabrga kirdingiz, qiyomatgacha necha yil bor? Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi. Xuddi kelin kuyoviga yasanib sonib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon Azroil kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. Olti qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi. Biz 3 minutda eshitib qo'ydik. u 30 yil amal qilgan bunga. Yo'q, jannatiylarda gaplashdik razmerlarini. Jannatiylar uxlamas ekan mana aytdik. Chunki uyqu o'lim yukasida yer. Mana Imom Alboniy keltirgan ekan kitoblarida. Mana Alloh taolo odam alayhissalomni jannatga yaratgandan keyin ey odam siz bu yerda och ham qolmaysiz, yalang'och ham qolmaysiz. Chanqamiz ham, o'lmaysiz ham, tirilmaysiz ham dedi. Mana jannatga kirgan odam och qolmas ekan, chanqamas ekan, uxlamas ekan. Unda nima uchun yeydi? Ya'ni och qolmaysan deb biz nima uchun yeymiz? Och qolganimiz uchun yeymiz. Jannatda nima uchun yeyiladi unda? Nima uchun ichiladi? Rohat olish uchun, lazzat olish uchun ekan. Mana shu yerda lazzat bo'lar ekan, badanga o'tgandan keyin axlat najosat chiqmasdan mushka ambar bo'lib chiqib ketar ekan teridan. Bu yerda problema bo'lmaydi, birodarlar. Siz har qanday problemani tasavvur qiling-da, Alloh taolo juda zo'r qilib yechib qo'ygan bo'ladi uni. sahobalarda tobiinlardan birini bolasi yahudiylarda bir matematika ilmini o'rganayotgan bo'ladi. Ularda bir ilm bo'lgan ekanda. Shu o'tirsa haligi shagid bola, tobiinlar bolalaridan Yahudiylar oqsoqollari ha bu musulmonlarni gapi bo'yicha jannatga kirganda yeb ichsa najosat bo'lmas ekan. Qanaqa qilib bo'ladi bu? Abizatindan chiqish kerak najosat. Qanday bo'ladi deganda, hali yosh yigit odob bilan suhbatinglarga aralashsam maylimi degan ekan. Nima desa. Mana sizlar ham ovqat yeysizlar ekan degan ekan. Hmm. yeganinglarda hammasi chiqib ketadimi? desa, yo'q. Nimaga hammasi chiqmaydi? Ha badanga keragi tarqab, badanga singib oshcha chiqib ketadi desa, ha dunyoda yeganingiz badaningizga tarqashi mumkin bo'lsa, ha jannatdagini yesangiz, najosat chiqmasdan badanga tarqab ketishi nima ajablanarli holi bor degan ekan. Ya'ni aytyapmanu biz problemani tasavvur qilaylik, Alloh taolo biz tasavvur qilishimizdan ko'ra chiroyliroq hal qilib qo'ygan. Ana akalar, vatanimiz qayer? Mana e, vatanni sevmoq Hammamiz bilamiz. Meni tug'ilgan joyim shu shahar bo'lsa, meni vatanim. Otamni tug'ilgan joyi, opa-dadamni tug'ilgan, xullas katta otamiz qayerda tug'ilgan bo'lsa, o'sha vatan. Hammamiz otamiz qayerda yaralgan? Vatan qayer ekan? Ana. Demak, jannat sevish nima ekan? Iymondan ekan. Bu siz bilan biz uchun yerda yashashlikka berilgan vaqtincha vatan. Ona uy ham vaqtincha birodarlar. Bu chiroylar, bu aql, bu jasadlar ham nima? Jannatda jannatiylarning bozori bo'lar ekan, birodarlar. Bozor bo'lar ekan jannatda ham. Bu sahih hadislarda kelgan. Jannatiylar o'zlarini ahllaridan chiqib to'planadigan juma kunida bozorga borar ekan, o'zaro hayotda bo'lgan ishlarga o'tirib gaplashib, suhbatlashganda shamol esar ekan. Shimol tomondan deyilgan. Alloh alam. Shamol esganda haligilarda chiroyiga yana chiroy qo'shilib, uyiga qaytib borsa, uydagi ahllari chiroylar yana ham ziyoda bo'lib qaytib kelsa deb kutib olar ekan. Bozor bo'lar ekan. Jannatiylarga beriladigan ne'matlar mana juda ko'p aytilingan, o'zi iloj imkoniyat darajasida qisqartirib gapiryapman bu narsalarni Hurlar bor ekan mana oxirida. ka'san La lagwan la Jannatiylar hech qachon maza bemaza gap, xudo behuda so'zlarni eshitmas ekan. Chunki bu ham mashaqqat ekanda bu eshitishlik hurlar beriladi. Ularni suyaklar ko'rib turadi terisidan. Rangi chiroyliligidan deydi. Lu'lu maknun deydi, yashirilgan javhardek tuxumdek deyiladi. Rangi oppoq bo'lar ekan birodarlar. Ko'zlari oxu ko'zlardek bo'ladi deydi. Yashirilgan tuxumdek bo'ladi rangi. Nimaga yashirilgan tuxum? Ulamolar shu oyatlar ta'sirlab aytadiki, agar o'rmonda katta bir daraxt bo'lsa, juda bir baland daraxt bo'lsa, buni ustiga faqat eng katta qush insoladi deydi. u inga faqat qush chiqa oladi va o'zini qo'ygan tuxumini ko'rishligan faqat shu qushga berilgan. Xuddi shunga o'xshagandek, yashirilgan degani hur ayinlarni hojasidan boshqa hech kim ko'rmas ekan. Mana avvalgi suhbatlarda ham aytganmiz. Bir musulmon odam uyiga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, qo'sh bo'lib turinglar deymiz. Chunki bizni qurgan uylarimiz, hali to'y kunda rashyoti bilan qurganmiz. Sani keng bo'lsa, o'rtada davra bo'lsa, a, islomiy hovli qana bo'ladi? Ichki hovli bo'lardi, tashqi hovli bo'lardi. Ayollar ichki tomonda bezovta bilan yashayveradi kelgan mehmon tashqi hovlidan kelib ketaverardi. Eskilarni solgan uyi. Hozir endi sani kerak bizga. Endi sani kerak bo'lgan uyga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, hozir olib turinglar deymiz. Chunki olib turinglar deyish kerakda musulmon odamda nima bo'lish kerak? g'ayrunlik bo'lish kerak. Endi jannatda olib turinglar ham deyish bo'lmas ekan. Men sizni jannatingizga kirmoqchi bo'lsam, inshaalloh Falonchi voy demas ekanman birodarlar. Shunday bosilib kirib kelaveraman ekan. Bu yonida xori turgan bo'lsa bezovta olmas ekan, chunki bezovta olish ham problema ekan. Alloh shunday qilgan ekanki, buni xori faqat o'ziga ko'rinar ekan. Kirib kelaverasiz meni jannatimga. Ko'ryapsizmi? Biz aqlimiz bovar qilmaydigan qilib Alloh taolo hal qilib qo'ygan chiroqli bu muammolarda. Muammo bo'lmaydi jannatda. Ana qayga intilish kerak birodalar. Biz pulim ko'p bo'lsa, iqtisod muammoni tugadi, mashina muammoni tugadi, uy problemam tugadi, deb yechyapmizmi? Problema tugamaydi birodarlar. To'g'rimi? Million berdimi, millioning ham keladi. 5 ming so'm pulingiz bor edi, o'lchovingiz 5 minglik edi. 5 minglik narsaga ko'nardingiz. Endi 5 ming dollar bo'lgandan keyin u qarish nima bo'ladi? Endi misol 20 litr trubada kelsa, 20 da chiqib ketish kerak. haligi 10 li turbada kirayotganlar 25 li turbada kirayotgan qarab bunga ko'p kiryapti deydi. Chiqib ketayotganini ko'rmaydi-da. 25 li turbada olayotgan 25 da chiqarayotganligini o'zi biladi. O'shuning uchun yetmaydi unga ham. Bu 10 li faqat narigini kirganini ko'radi. Xurlarda najosat degan narsa bo'lmaydi. Hayz nifos degan narsa bo'lmaydi. Axlat degan narsa bo'lmaydi. Hid yomon xushxud degan narsa bo'lmaydi, birodarlar. Ular doim tayyor oladi va har safar dedi, bikir bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. qizli holatda bo'ladi deyiladi. Kishilarni qilgan amallariga qarab Alloh taolo bularni sonini belgilab beradi. Rivoyatlarda keladi, bitta xurga, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi deyiladi. Cho'rlar ham mana shu ayolning o'rnida hojasiga xizmat qiladi. Agar shu cho'rlardan bittasini dunyo osmoniga chiqarib qo'ysa deydi ulamolar, buni chiroyliligidan Alloh shumikin deb sig'inib darajasida chiroyli bo'ladi deydi. Huri aynlarda og'zidan bitta so'lagi dengizga tushib ketsa, dengizni suvi shirin bo'lib ketadi deydi. Birodarlar, aqlimiz bovar qilmaydi haqiqatan. Lekin ana shu mukofot, ana shu joy bizni kutib turibdi. Alloh subhanahu va taolo jannatinglarda jannatga, dozoqinglarda dozoqqa hukm qilib bo'lgandan keyin, jannatinglarda kutganidan ham so'ragandan ham ziyoda qilib bergandan keyin ularga beradigan eng katta ne'matini ro'baro qiladi. Alloh azza va jalla jannatinglarga rozi bo'ldinglarmi deb so'rar ekan. Ular albatta rozi bo'ldik deyshar ekan. Bundan ham kattarog'ini beraymi der ekan Alloh. Parvardigor bundan kattaroq yana nima bor desa, bugundan boshlab men sizlarga hech qachon g'azab qilmayman, meni g'azabim sizlarga bo'lmaydi der ekan. Alloh men sizlardan rozi bo'ldim der ekan hammadan. Jannatinglar jannatda ne'matlarga yastanib, cho'milib, ko'milib yotganlarida jannatni ustida bulut suzib kelar ekan. Oppoq bulut kelar ekan, Mana shu oyatni tafsirida keladi. Hamma jannatilar bulutga qaraganda bulut ochilib, salamun qavlan min robbir rohim degan parvardigorni jamolini ko'radi ular deydi. Alloh yuzini ko'ramiz birodarlar. Umid qilinglar. Duolar ijobat bo'ladigan tunlarda o'tiribmiz, duo qilinglar. ollohni jamolini ko'rishlikni. Ibodat uch xil bo'ladi deb aytdim. Bittasi do'zaxdan qo'rqib ibodat qilsa, bittasi jannatni orzu qilsa, bittasi Allohni o'zini ko'rish uchun ibodat qilar ekan. Allohni jamolini ko'rishni tasavvur qilaylik, aqlimiz olmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana mahluqotlarni yaratib turib, go'zallikni yaratgan ekan, chiroyda. Ikkiga bo'lib turib, yarim qismini Yusuf alayhissalomga bergan ekan. Qolgan yarmini butun mahluqotlarga sochganda qanaqa chiroyli ayollar, chiroyli erkaklar, chiroyli hayvon, chiroyli manzaralar bor. Endi ikkita chiroyni bittasini o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli ekan? Yusuf alayhisolam qissasini o'tdik. Devorga yaqin yurganda devorga yorug'i tushar ekan. Go'zalligi shu darajada bo'lgan ekanki, qatta ana aydiyahunna deydi. Ana shu vazirni xotinini ayollar ma'lumot qilganda, vazir ayoli ana shu ma'lumot qilgan ayollar to'plab turib, qo'llariga pichoq, taxtakach go'shtni berib turib, kir ularni olinglar ekan. Falamma ro'aynahu akbarnahu. Uni ko'rganda qotib qolishdida ma hada bashara in huwa illa malakun karim. E bu odam emas bu. Bu farishta yurish turib kesayotgan go'sht tugab qo'lini qiymalashni boshlashdi. Qatoa degani bitta kesdi, qattoa qiymaladi. Aql uchganligidan, farosati uchganligidan Yusuf alayhisolamda chiroyiga qarab qo'lini kesayotganligini sezishmay qoldi. Narxoz bersa sezmaydi odam, narxozdan o'tib tushgan ekan. Ya'ni o'zi kesyapti. Bu chiroyni ko'rib turib, mas bo'lib qolganligidan. Endi shu chiroyli yaratgan Alloh azza va jalla o'zi qanday chiroyli ekan. Mana bunga intilaylik birodarlar. Mana siz bilan biz dunyo matosidan mo'jjal qilib olgan narsamiz yo yetamiz yo yetmaymiz. Endi yetganingizdan keyin xotirjam bo'lmaysiz shu bu chatada keyingisi ko'rinadi. Allohning jamolini ko'rishlik maqsad hamchi birodarlar, jannatga kirib olishmasdan maqsad Allohning jamolini ko'rishlik. Shunda Allohni jamolini ko'rganda insonlar shunday xushdan ketib ming yil yotar ekan. O'zlariga kelgandan keyin Parvardigor mana bu ne'matlaring yana bir marta jamolingni ko'rsat ekan. U ne'matni oldida bu biz tasavvur qilgan ne'matlar saracha qilgan arzimay qolar ekan. Dunyoda ham birodarlar. Qoling ko'chi jannatdagi ne'matlarni dunyodagi ne'matlarga o'xshatsak, shuncha ne'mat hammasini olib xotirjam bo'lmayapti odamlar. Dunyoda o'zida Allohga muhabbat qo'yib, Allohga oshiq bo'lib yashayotgan odamni qarang agar bo'lsa hayotingizda. Mana sahobalar bo'lgan ekan. Hech narsasi yo'q bo'lsa ham zo'r yashayvergan ekan. Afif bo'lgan ekan, birovga danatib ming'illamagan ekan. Chunki asosiy narsani topgan ekan. Allohga oshiq bo'lgan ekan, Allohga muhabbat qo'ygan ekan. Mana endi birodarlar 40 daqiqadan o'tib qoldi. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan qissani mana oxirgisi. Ana shu jannatga oshiq bo'lgan oxiratdagi uyini vatanda bilgan kishilarning hayotidan bir lavhani gapirib beramiz inshaalloh. Derazani ochib ozgina havo almashtiringlar, ochinglar. Sabr qilinglar birodarlar ozgina, ochib qo'yinglar. Mana o'rtadagi havo yetmayapti, uxlab qolyapti. 1 minut tursin keyin yopib qo'rasizlar. eshitadi jini sabr qilinglar birodarlar. Inshaalloh keyingi Ramazonga o'lmasak, issiqqa chiqib qolamiz ekan. Ehtimol ana navesni ustida o'tarmiz ehtimol mavzularni Eshikni ochib zeriktirmaymiz lekin. Xo'p, bismillahi rohmanir rohiym Abu Qudoma Shomiy tarixda o'tgan ulug' insonlardan, olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudoma, siz juda ko'p g'azotlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azotlarda ko'rgan eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqqo degan shaharlarga biriga kirdimda tuya olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lda jihod qilish uchun, yuklarni yuklashlik uchun tuya olmoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib odamlarni Alloh yo'lda jihod qilishlikka rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. Abu Qudoma sizmisiz dedi. Ha men dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, siz odamlarni Allohning yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan Alloh yo'lidagi g'ozilarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taolo shu tufayli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Meni men deydi beva tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolgunicha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishini tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi. Ipni oluvdi, hali aytdiki, ko'zimi oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying, esingizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi, hay ayol kishi chiqib ketdi. Ya Abu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikni, kamon otishlikni zo'r biladi. Qoyim tunlarda, kunduzlari ro'zador, yoshi 15 ga kirgidi. Safarlarga uchun sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohning yo'lida hadiya qildim bu bolani deydi. sabotni qarang, eri aka-ukalari ketibdi, endi o'g'lini ham qoriy bo'lgan, olim bo'lgan, soim bo'lgan bolasini Alloh yo'lida hadiya qilyapti. Abu xudoma ana shu ipni oldi va birodarlar bittasi kuni yo'lga chiqqanda shaharni chetiga chiqqan paytda orqasidan bir yigit Shavandos, ey Abu Qudoma, ey Abu Qudoma shoshilmang, to'xtab turing deganicha ot choptirib kelar edi. Abu Qudoma birodarlariga sizlar yurib turinglar, men qarachi kim kim dedi. Haligi otliq keldida, yuzi to'silgan edi, keldi va otdan tushib, meni quchoqlab bag'riga bosib, siz bilan safarga chiqishlikdan meni mahrum qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni noumid qilib qaytarmadi. Alhamdulillah sizga yetib keldim dedi. Shunda Abu Qudoma, birodar siz kim bo'lasiz? Sizni tanimayapman. yuzingizdagi pardangizni olsangiz dedi. Yuzdagi niqobini oldi. Va yuzi ana shu 14 kunlik Badr kechasidagi oydek to'lgan, yuzida yaxshi inson ekanligini alomatdan ko'rib turgan 15 ga kirgan yigit edi deydi. Aytdi, meni tanimayapsizmi dedi. Abu Qudoma aytdi, "Yo'q, tanimayapman" desa aytdiki, "Men" dedi. E, soch bergan, ana shu ip bergan ayolning o'g'liman dedi. Otang bormi dedi. otam Alloh dedi shahid bo'lgan dedi. Onangchi dedi, onam bor dedi. Onangni rozi qilgin dedi. Onam o'sha itni bergan ayol dedi. Va meni dedi. Meni, ey Abu Qudoma, uydan chiqaryatib aytdiki, o'g'lim, otalaringiz oldiga shoshiling. Alloh yo'lida shahid bo'lgan otalaringizga Alloh sizni hamroh qilishligini so'rang va dushmanga ro'barama-ro'bara bo'lganingizda orqaga chekinmaslikka qasd qiling. va shahid bo'lsangiz, qiyomatda shafoatingizni menga bo'lishini Allohdan so'rang dedi. Ey amaki dedi bu yigit. Meni yoshimni kichkinalik qarab turib meni qaytarmay orqaga. Men otni zo'r minaman, kamonni zo'r otaman, qilichni zo'r o'ynataman, Qoriyman, Rasulullohning sunnatini to'liq bilaman. Meni shahodatdan, shahidlikdan man qilmang dedi. Otam va og'a inilarimni oldiga borishlikdan meni to'smang dedi. Eshitdim, shahid o'zini oilasidan 70 kishini jannatga yetalab kirib ketishlikka qodir bo'ling. Mana shu marhamatdan meni mahrum qilmang dedi. Sayyidi va Mavlay onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni chechagi bo'lgan farzandimni sen yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qilgin dedi. Abu Qudoma bu yetti so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. onasini quvvatiga, toqatiga va yigitning yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh qilib olgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, ot minsak, ichimizda eng zo'r ot minadigan o'sha chiqdi deydi. Kamon olsak eng kuchli ot otadigan shu chiqdi deydi. Shu yigit 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdida, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganligidan o'tirib yotib uxlab qopti deydi. Qarab tursam hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xoholaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdida nima uchun kuldingiz deb so'raganda yigit aytib berdi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'ni kesib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan Qasrni ko'rdim. Derazalari javhardan, javhardan edi, durdan edi, eshiklari oltindan edi va ipekdan bo'lgan pardalari bor bu qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildida ikkita joriya chiqdida yuzlari to'lin oydek chiroyli bo'lgan xush kelibsiz deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'limiz uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang, shoshilmang. sizga atalgan mag'ziya ichkarida biz faqat uni cho'rilar xizmatkorlarimiz dedi deydi shoshilmang shunda bir ikkinchisiga aytdi bu ona marziyani kuyovida dedi bir biriga pichirlab turishdi mana aytdik bitta xurga yuzta cho'ri beriladi shu cho'rilar gaplashyapti marzi ichkaridagi marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir biriga pichir pichir qilishdi ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi shunda ichkariga kirdim va ro'paramda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizi oltindan bo'lgan qasr, uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi, old durgar holi bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nur taratib turgan bir hur o'tirardi deydi. Tushunib beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlini, aqldan ozib qolishlik darajasida chiroylik. So'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga bordim, borganimda aytdiki, bu hur Marhaban bek va ahlan va sahlan ya valiyallohi va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman, siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi. Siz bilan uchrashuvimiz ertaga peshinda dedi. Shunda xursand bo'lib kulgan dog'onib ketadi. Birodarlar, bu rivoyat emas bu. Abu "Ey Habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik" dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirganimizcha hali yigit otini mindida uladishiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib ularni orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortdim. Bolam, sen yoshsan, urushda makr hilasini bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga deganda u yigit aytadi: "Ey amaki, Axir Alloh taoloni agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqanglarni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz? deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashladi deydi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni istab yurganda otlarni o'liklarni ostida bir yigit turardi. "Ey amaki, ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlardan qon oqqan loy bo'lib turpoqlar betiga sol kelgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagimdan artsam, amaki ko'ynagingizni artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi deydi. Ustimda turibdi, ruhimni chiqishligini kutyapti. Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman siz deyapti deydi ustunda. Shunda hali bolani yuzidagi qon dartib turib aytadi, "Ey bolam" deydi. Qiyomat qoyim bo'lganda shafotingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Sen nima yetalab keldim shu yerga Yigit aytdi, "Sizda kishilar unutilmaydi" dedi. Amaki agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingizni ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzurida sizni shafaat qilishligini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki 10 yashar singlim bor deydi. Har safar safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi deydi. Va ketayotganda bu safar ketayotganimda aka uzoq ketmang, bizni tashab qo'ymang yolg'iz. otamiz va boshqa aka ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashlab ketmang deb kuzatib qolgan edi. Shunga xabar yetkazib qo'ying dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi Hada ma'adana rasul va ma'adana Alloh va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu. Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasi ustidan chiqdi dedi shahid bo'ldi. Kiyimlarni oldi bu xudoma va jihoddan keyin yurtiga qaytib bordi. G'amim deydi, ana shu xonadonni topishligida. Chiqib qarasam, bir 10 yashar qiz kelayotganlardan so'rardi deydi. Qadan kelyapsizlar? Ha, jihoddan kelyapman. Qaysi yurtdan? Falon yurtdan. Men akam ham ketganini ko'rmadinglarmi akamni? Kutyapti akasini. Bordi, so'radi. Kim edi akang? Akam falonchi edi. Uyiga yetalatib olib bordi. Hali ayol Abu Qudomani tanidida, "Ey Abu Qudoma" dedi, "Siz menga xushxabar bilan keldingizmi yo ta'ziya bildirgani keldingizmi?" Alloh rahmat qilsin sizni. Xushxabar nima yu ta'ziya nima? Agar siz o'g'lingiz dushman bilan ro'baro bo'lib, orqasiga qarab qochib ketdi, o'g'lingiz shahid bo'lmadi desangiz, bu ta'ziya bildirganingiz bo'ladi. Yo agar Alloh meni hadiyamni qabul qilgan bo'lsa, bu xushxabar bo'ladi dedi. Unda xususan bo'ling, Alloh sizning hadiyangizni qabul qildi Shunda singlisi eshitdi shu gapni-da, bitta dotdadi-yu, shu yerda taslim bo'ldi joni. Taslim bo'lishligidan burun qizga aytdiki, aka sizga salom aytdi va Allohga sizni omonat topshirganligini aytdi deganda eshitdilar, o'sha yerda jon taslim qildi. Onasi borasini ko'tarib ketdi, keladi, ichkariga kirib ketdi, eshikni bekitdi Abu Qudoma, javobni xayrlashib uchun kutib turdi, turdi chiqmadi, kirsa onasi ham shu yerda jon taslim qilgan bo'ladi. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan, birodarlar. Alloh yo'lida erini, og'aynilarini fido qilgan ayol Allohning bir didoriga jannatiga yetishlik uchun bir dona o'g'lini Alloh yo'lida qurbon qilgan ekan. Ya'ni har qanday bir ulug' inson orqasida onalari turadi. Onalari qanday tarbiya qilsa, xuddi shunday bo'ladi. Siz bilan biz erkak kishilar ko'chib yuramiz, qonunni boqish kerak, ustunni qilish kerak deymiz, tarbiyasi bilan beparvo qolamiz. Bomdod yo'g'otadigan, peshinini o'qidingmi, asrini o'qidingmi deydiganlar bu ayollarimiz. Ayollarimiz kim bo'lsa, bizni farzandlarimiz o'sha bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Jannatga oshirlar shunday bo'lgan ekan. Bir dona bolam qoldi, xizmatini qilsin demagan ekan. Allohning roziligi yetsin, meni nima qilsin? Boqsin demayapti katta bo'lganda. Qariganimda qo'yga qo'yga shu yegizsin, ha? Sanatoriyaga olib borsin, maqsadi bo'lmagan ekan bizga o'xshab. Shahid bo'lsin. Allohning huzurida shafaat qilsin. akasi ota amakilarning oldiga borsin. Birodalar, kim nimani orzu qilsa Alloh shunga yetkazar ekan. Biz dunyo matosini qas qiladigan bo'lsak, Alloh azza va albatta yetkazadi. Agar oxiratni umid qiladigan bo'lsak, unga ham yetkazadi. Dunyo degan Alloh taqdir qilib qo'ygan. Jannatga oshirlar shunday bo'lgan ekan, birodalar. Alloh taolodan so'raylik biz ham jannatda, agarchi biz unga loyiq amal qila olmayotgan bo'lsak ham. Abu Xudo Shomil qissasi mana shundan iborat, birodalar. السلام عليكم ورحمة الله